O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا barcha narsani yaratib, raso qilib qo'ygan va har bir narsa uchun munosib yo'lni belgilab, so'ngra o'sha yo'lga hidoyat qilgan va nabiyimiz Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamni hidoyat ne'mati bilan musharraf etib, sunnatiga ergashganlar uchun u zotni namuna qilib qo'ygan Allah subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va u buyuk zotning payg'ambari bo'lmiş Hazrati Muhammad alayhi salatu vassalam va u zotning oilalari, sahobalari hamda ularga ergashgan tobiinlarga barchalariga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum Jundulloh Mujohidlar ovozi radiosining jumadan jumagacha dasturining tinglovchilari. Dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Jannatdan joy hozirlagan holatda qadamlaringizga hasanot. Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalariga o'zi inom qilgan ne'mat va ehsonini yodga solib, ularning ozchilik ekanlarida ko'paytirgani va zaif bechoralar bo'lganlari hollarida har xil to'dalar ularni talab ketishlaridan qo'rqib turgan paytlarida Alloh ularga joy berib, o'z yordami bilan qo'llab-quvvatlaganini eslatib, ularni shukr qilishliklari kerakligiga e'tiborlarini qaratadi. Astaizu billah واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وسizlar yerda ozchilik va zaif bechora bo'lgan hollaringizda odamlar sizlarni talab ketishlaridan qo'rqib turgan paytingizda Alloh sizlarga joy berib, o'z yordami bilan qo'llab-quvvatlaganini va shukr qilishingiz uchun pokiza rizqlar bilan bahramand qilganini eslangiz. Shuningdek, Imom Muslim Suhayb radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khayrun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u shakara fakana khayran lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khayran lah Mu'minning ishi qiziq uning barcha ishlari yaxshilikdir. Bu mu'mindan boshqasiga nasib bo'lmaydi. agar unga bir xursandchilik yetsa, shukr qiladi va bu unga yaxshilikdir. Agar biron kulfat yetsa, sabr qiladi va bu ham unga yaxshilikdir. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى sahobalar hayotidan ichkaridan turib musulmonlar ustiga o'q yomg'irini yog'dira boshlashdi. Kutilmaganda islom lashkarining sher yurak jangchisi Baro ibn Malik taklif kiritdi. Mu'minlarga xokisor, kofirlarga qattiq qo'l. chunki insonda ikki g'ariza bor bir muhabbat bir adovat agar biz muhabbat g'arizamizni halol pok mo'min musulmonlar muhabbati bilan to'yg'izib oladigan bo'lsak rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqlaridan bu narsa otalarini yo'qotganligi juda ham bu yosh bolalarga og'ir keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'daklarni ko'rdida go'daklarni olinglar ko'tarib olinglar menga ja'farni o'g'lini beringlar muhojirlarimiz oqimidan. Ro'mollarni yechirib tayladi. Shunchalik ayanchli ahvolda hozir ham shu ahvolda turibdi-da, o'sha e, mazlum bo'layotgan birodarlarimizda ayollari hozir ayanchli ahvolda yotibdi. Afg'oniston janglaridan shu amaliyot juda chiroyli chiqqan, o'sha to'p hadaf hadaf aniq urganligidan o'sha boshqa qurollar ham ishlatildi. Allohning fazli bilan o'sha ulusvonni kattasi o'sha jangda o'lgan. Guantanamo qamoqxonasi haqida kofirlar guvohligi uh, Asirlarga Amerika harbiylari tomonidan qo'llanilayotgan jismoniy ta'ziq va tergovlarning ko'rinishi haqiqatan juda jirkanch edi. Mahbuslar holatlari Amerikoyi yuzi oppoq bo'lib ketgan, bundan qo'lini tortib ololmasdan baqiruv buyonki askarlarni chaqiradi. Tez kelinglar, bu qo'limni tortadi, inglizlar ular chaqiradi. O'zini tortib ololay majoli qolmagan shundada. Ahdiga vafo şahitler shahidlar ahdi. Jahon va mintaqa xabarlari. Barro ibn Malik Ansoriy Barroni musulmon jangchilariga sarkarda qilib saylamang. Azbaroy qo'rqmasligidan qo'shinni halokatga uchratmasin. Umar ibn Hattob. Ko'pincha uning sochlari to'zg'ib yurar, yuz ko'zini chang bosganday tuyular, jussasi kichik, o'zi oriq bo'lib, ko'rgan kishi uni nazarga ilmasdi. Lekin u dov yurak edi. Yakkama-yakka olishuvlarda, urushda o'ldirganlardan tashqari yana 100 ta mushrikni yer tishlatgandi xalifa umar islom tasarrufidagi o'lkalarning valilariga bu jasur jangchini musulmonlarga sarkarda qilib saylamaslikni tayinlagan negaki u botirligiga ishonib qo'shin taqdirini xavf ostida qoldirishi mumkinligidan ogohlantirgandi bu jangchi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xodimi anas ibn Malikning ukasi baro ibn Malik Ansoridir. agar biz baro ibn Malikning janglarda ko'rsatgan jamiki qahramonliklari haqida bir boshdan so'zlaydigan bo'lsak bu juda ko'p vaqt va qog'ozni talab qiladi shuning uchun e'tiboringizga uning jasoratlaridan birinigina havola qilamiz shunga qarab qolganlari haqida o'zingiz xulosa chiqarib olasiz Muqissa qissa rasululloh sollallohu alayhi sallam vafot etib parvardigorning huzuriga rihlat qilganlardan so'ng ilgari guruh-guruh bo'lib dinga kirgan odamlar endi to'da-to'da bo'lib murtadlik yo'lini tutayotgan damdan islomda faqat Makka, Madina va Toif ahli hamda u yer bu yerda Alloh qalbiga iymonni chuqur o'rnashtirgan bir xovuch kishilargina qolgan soatlardan boshlanadi. Abu Bakr Siddiq uncha-muncha odam dosh bera olmaydigan bu fitnani zalvorli tog' singari qarshi oldi. Muhojir va ansorlardan iborat 11 ta qo'shin tashkil etib, har biriga alohida tug' bog'ladi va ularni dindan qaytgan murtadlarni yana hidoyat va haqiqat yo'liga solib bo'yin tovlaganini qilich tig'i bilan ko'ndirish uchun arab sahrosining turli chekkalariga yubordi murtadlarning ichida eng xatarlisi va son jihatidan ko'pi musaylima kazzobning qabilasi banu hanifa edi musaylima o'zining atrofiga qabiladoshlari va ittifoqdoshlaridan 40 ming cherik to'plagan, ularning aksariyati Musaylimaga iymon keltirgani uchun emas, balki mahalliychilik ruhi g'olib kelib ergashgan edi. Hatto ulardan biri guvohlik beramanki, Musaylima yolg'onchi kazzob, Muhammad esa rostgo'y, lekin men uchun Robiyalik yolg'onchi Muzar rostgo'ydan yaqinroq deb tan olgan edi. Birinchi bo'lib musaylima bilan to'qnashgan ikrima ibn abu jahl boshchiligidagi qo'shin yengilib orqasiga chekinishga majbur bo'ldi abu bakr siddiq xolid ibn valid tug'i ostida ikkinchi qo'shinni yubordi bu qo'shin muhojir va ansorlarning kiborlaridan tuzilgan bo'lib uning oldingi safida bir qancha musulmon merganlari qatori baro ibn Malik Ansori ham bor edi ikki muxolif tomonlar bir biri bilan yamomaning najd vodiysida to'qnashdilar oz fursat ichida musaylima tobeylarining qo'li baland kela boshladi jangchilarning oyog'i ostidagi yer go'yo bezgak tutgandek titrardi musulmonlar chekina chekina lashkar boshi Xolid ibn Validning chodirini qo'ldan boy berishdi dushmanlar chodir qoziqlarini sug'urib tashlab ichkarida o'tirgan Xolidning xotinini qarib qatl qila yozishdi ularning biri ayolni himoyasiga olib o'limdan saqlab qoldi. Shunda musulmonlar bu xatarning oqibati fojia bilan yakunlanishi mumkinligini his qilishdi va agar bugun Musaylimaning qarshisida ojiz qolsalar, keyinchalik islom dini qaddini rostlay olmasligini, arab sahrosida yakka Allohgagina ibodat qilinishiga chek qo'yilishi mumkinligini idrok etishdi. Xolid ibn Valid qo'shin nizomini qayta tartibga solishga kirishdi. Muhojirlarni ansorlarni va sahroyi arablarni alohida ajratdi. Jamoalarning jangdagi xizmatlarini bilish va musulmonlarning qaysi tarafdan talofat chekayotganlarini aniqlash oson bo'lishi uchun har bir urug' vakillarini boshqa-boshqa bayroq ostiga jamladi. Ikki bayroq ostidagi jang nihoyatda qonli tus oldi. Musulmonlarning to'xtovsiz hujumlariga yu saflarning tobora siyraklashib borayotganiga qaramasdan Musaylima lashkari qattiq qarshilik qildi. Musulmon askarlari har qanday jangnomani bezaydigan jasoratlar ko'rsatishdi. Ansorlar bayroqdori Sobit ibn Qays kafan kiygan holida jangga kirdi. O'zi uchun qazigan chuqur labiga turib oldi-da, qavmining tug'ini qo'rqlab, urusha-urusha shahid bo'ldi. Umar ibn Xattobning ukasi Zayd ibn Xattob: "Ey odamlar, Xudo haqqi, men Musaylima mag'lub bo'lmaguncha yoki Allohga shahid holimda yo'liqmaguncha bir og'iz ham gapirmayman deb hayqirdi va boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada jang qilib oxiri shahid bo'ldi. Muhojirlarning alambardori Abu Huzayfaning ozod qilingan quli Solimga qavmi biz sen tarafdan dushmanlar safimizni yorib kirishidan xavfsiraymiz deganida u agar men tufayli sizga talofat yetsa, naqadar yomon Qur'on hofizi ekanman dedi. So'ng murtadlarga jasurlarcha tashlanib shahid bo'ldi. Lekin bu jasoratlarning hammasi Baro ibn Malik ko'rsatgan qahramonlik oldida xiralashib qoladi. Jang qizigandan qizib avj nuqtasiga yetganda Xolid ibn Valid Baroga dedi: ey ansoriy yigit sen xizmat qiladigan payt keldi baro na'ra tortdi ey ansorlar jamoasi hech biringiz madinaga qaytish haqida o'ylamang bugundan keyin sizlar uchun madina yo'q oldingizda Alloh diydori bor keyin jannat baro qavmiga bosh bo'lib mushriklarga arslondek hamla qildi dushmanlar safi parokandalikka uchrab tum taraqay qochdi va tarixda shu kungi qurbonlar soni ko'pligidan o'lim bog'i deya nom olgan bog'ga kirib yashirinib olishdi. O'lim bog'ining sathi keng, chetlari baland devor bilan o'ralgan edi. Musaylima va uning askarlari darvozalarini mahkam tambalab, mustahkam devor ortida o'zlarini bir oz yengil his etishdi. Ichkaridan turib, musulmonlar ustiga o'q yomg'irini yog'dira boshlashdi. Kutilmaganda islom lashkarining sher yurak jangchisi Baro ibn Malik taklif kiritdi. Birodarlar, men hozir qalqonga o'tiraman. Siz uni naytalaringizning uchi bilan ko'tarib, devor osha darvozaga yaqin joyga tashlaysiz. Men yo shahid bo'laman, yo sizga yo'l ochib beraman. Ko'z ochib yumguncha cho'pday yengil Baro ibn Malik qalqonga o'tirib oldi. O'nlab nayzalar uni ko'tarib, o'lim bog'iga Musaylima askarlarining o'rtasiga tashladi. osmondan tushgan odamni ko'rib dovdirab qolgan dushmanlar es hushini to'liq yig'ib ulgurmaslaridan baro qilichini ishga solib ulardan 10 tasini o'ldirishga va darvozani ochishga erishdi badanida esa qilich va nayzalardan yetgan 80 dan ortiq jarohat bor edi musulmonlar o'lim bog'iga seldek yopirilib kirishdi va yo'llarini to'sishga harakat qilgan murtadlarning bo'yinlarini sapchadek uzib tashlayverdilar shu kuni 20 mingdan ortiq mushrik o'ldirildi. Ulardan biri Musaylima Kazzob edi. Baro ibn Malikning yaralarini shaxsan Xolid ibn Validning o'zi yuvib, malham qo'yib bog'lab turdi. Islomning ulkan g'alabasiga mislsiz hissa qo'shgan Baro bir oy deganda shifo topdi. Baro ibn Malik o'lim bog'ida uni chetlab o'tgan shahidlikni mushtoq bo'lib kutardi. qalbining qarda ardoqlab asrovchi orzusini ro'yobga chiqarish va payg'ambar alayhissalomga yorug' yuz bilan yo'liqish uchun ketma ket ro'y berayotgan g'azotlarning hech birini qoldirmay ishtirok etardi oxiri fors diyorining tustar shahrini fath etish kuni ham yetib keldi forslar devorlari silliq mustahkam qalalardan birining ichiga kirib berkinib olishdi musulmonlar qala atrofini o'rab uzoq muddat qamal qilib turishdi holdan toygan forslar yangi usulni qo'llay boshlashdi devor tepasidan turib musulmonlarga qarata olovda cho'g'day qizdirilgan po'lat kulob otishar kimga tegsa uni tepaga yo o'lik holatda yo jon talvasasida tortib olishardi o'shanday kuloblarning biri barro ibn Malikning akasi anasga sanchildi buni ko'rgan baro hamma narsani unutib zanjirga yopishdi temirning qizdirilganiga va qo'lining jizg'anak bo'lib kuyayotganiga parvo qilmasdan akasini qutqarishga kirishdi kulobni anasining jasadidan chiqarib olishi bilan o'zi ham gursillab quladi qo'llari qoq suyakka aylangan go'shti kuyib ado bo'lgandi Bu jangga kirishdan oldin Baro ibn Molik Ansoriy Allohdan shahodat mayini sib qorishni nasib etishini so'rab duo qilgandi. Robbisiga qishdan xursand bo'lib, shahid holda yiqilgan Baroning duosini Alloh mustajob qildi. Alloh Baro ibn Molikning yuzini jannatda munavvar aylab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh etishlik ila quvontirsin. وفي الحدباء قد هبت جموع بحرب العلج قد حملوا الرماح Navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars u kunda hayvon bo'lish yagona orzusi bo'lib qoladi inson qalbida hidoyatga rag'bat bo'lmas ekan alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlarini rasulining hidoyat hadislarini eshittirmaydi hidoyat Alloh tarafidan yalinib insonga beriladigan narsa emas. Hidoyat qiymatbaho narsa. Banda tarafidan rag'bat bo'lishligi bilan Alloh tarafidan hidoyat keladi. Walau alimallohu fihim khayran agar Alloh subhanahu va taolo bu Allohning buyruqlariga quloq solmayotgan mushriklarga mushriklarda yaxshilik borligini bilganda yaxshilik bo'lganda Alloh eshittirgan bo'lardi hidoyat oyatlarini. Ularning qalbida yaxshilik, ya'ni hidoyatga bo'lgan rag'bat bo'lganda Alloh eshittirgan bo'lardi. shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning aytdilarki zimmini nohaq o'ldirgan kishi jannatligidan hidlamaydi dedilar Zimmi shuncha haqqi bor musulmon ustida Zimmi shuncha islomiy davlat ustida haqqi bor musulmonnichi islomiy imoratdan itoat qilgan muslimalarnichi islomiy imoratga so'zsiz taslim bo'lgan, farzandini bergan kampirlar bor o'g'lim islomiy imorat himoya qilgan, shahid bo'lgan. Yoki Guantanamoga ketgan, yoki do'stimni tanklarning ostida majaqlanib ezilib ketgan u. Yoki konteynerlarga yuklab, qunduzdan olib ketilgan vaqtda mingga yaqin Tolib birodar shahid bo'lgan, uni onasi bor, otasi bor. Uni endi do'stimga o'xshagan mal'un shiyalar kelib turib nima qilgan, nomusini tajovuz qilgan. Nimaga seni o'g'ling talib bo'lgan? Guvatanamada nechta birodarimiz bor? Bagronda qancha, qandorda qancha? yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli dunyoga berilmaslik uchun bu hadisi sharifni asos qilib ushlab olish lozimdir Mo'min kishi hech qachon bu foniy dunyoni o'ziga boqiy vatan deb bilib, oxirat harakatidan to'xtab qolmaydi. U dunyoda bir g'arib musofirdek yashaydi. Hamma narsasini bot-bot ko'zdan kechirib, da'da qilingan kun safariga hozirlanadi. Zero, qiyomatda kishiga na moli va na farzandlari foyda bera oladi. U kun faqat Alloh huzuriga sog'lom qalb bilan kelganlargina najot topadi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Nima sababdan iblis kofir bo'ldi-yu, odam kofir bo'lmadi? Axir ikkisi ham Allohning amriga itoat etmadi-ku. Sabab shuki, odam tavba qildi. Lekin iblis tavba qilishni o'ylab ko'rgani ham yo'q. Zero bandalar dunyoda hayot paytlarida tavba qilarkanlar, gunohlari naqadar ulkan bo'lsa-da, Alloh taolo tavbalarini qabul etadi. zo'rg'a partalarini kesib oldi bitta partalasidan o'g'ri narsalarni keyin haligi bitta zaxmiy bo'lganda granata tushganda shunday alloh alam bir yigirma metr ham yugurmaganda soyga tushib ketib qolgan haligi u kutib yotgan ekan orqamdan keladi uni bilmadi shunday yugurib tepalib boraverganimizda bitta kichkina do'ngchalik shunday yugurib chiqmasdan tarillatib otib ozgina qoldi tegishiga tepamdan o'tib ketdi o'qlar men ham tashladim o'zimni tashladim tepalib shunday bo'lib qarasam stol ko'rinib turibdi endi pastda pastda yiqilib yotibdi qocholmaydi oyog'i singanda dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon mana bu yerda alloh taolo fir'avn va uning yordamchilarini amalini bir xil qilib ko'rsatdi Fir'on va uning yordamchilar sizni o'ldiradi deb hikoya qilinyapti. Va shu mala Fir'onning hukumatiga ustun bo'lib turganlar. Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin g'ayri. Ey mala, ey majlis, men sizlar uchun mendan tashqari boshqa xudoni bilmayman. o'shanda hammalar rozi bo'lgan. Ya'ni Fir'aunning ulug'iyatiga, nauzu billah, va Fir'aunning sun'iy va soxtama xudolikka bular yordam berib turgan. Shuning uchun Musa alayhisolatu vasallam ham Fir'aunga qarshi duoyabat qilyotganda Fir'aunning maslahatchilariga ham bir barobar duoyabat qildilar. seyshanba g'amgin bo'lmang afsus aytmangizlar oliydirmi mening vazifasi azimatni qo'ldan bermangizlar portlashlarning asosiy tashkilotchilari va ijrochilari ikki yo'nalishdagi mujohidlar mintaqalariga Chechenistonga va Tojikistonga qo'mondon Jumaboyning jabhasiga ba'zilari hatto oilalari bilan birga jo'nab ulgurgandilar. Ma'lum bo'ldiki, ular mujohidlar ekanlar. Lekin bu yigitlar O'zbekiston Islomiy harakatining mujohidlari emasdilar va umuman jamoatimizning Toshkent portlashlariga hech qanday aloqasi yo'q edi. Bu amaliyotni qilganlar O'zbekistonning oddiy musulmon xalqidan bo'lib, Jallod Karimovning o'z xalqiga o'tkazayotgan zulm va zo'ravonliklari bularning ham jonidan o'tib ketib, shu oxirgi choraga qo'l urgandilar. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis bizga ibrat bo'lgan narsani Alloh taolo shunday aytayaptiki, "Kunu ansorolloh. Alloh taoloni yordamchisi bo'linglar, dinini yordamchisi bo'linglar. Yordamchining sifati nima bo'lsa, payg'ambari uchun, payg'ambarini izzati uchun, dinini izzati uchun o'zini jonini qatl qilinishligini bilib turib, o'zini ana shu tiqqa, ana shu qilichga bo'ynini qo'yib berdi. Biz Muhammad alayhisalomning ummatimiz, Isa alayhissalom orzu qilgan ummat bo'lishlikni orzu qilgan Muhammad alayhissalomning ummatimiz. Isa alayhissalomning havoriylari o'zini payg'ambari dinini izzati uchun aniq qatl bo'lishlikka bilib turib chiqadigan bo'lsa-yu, biz o'zimizni payg'ambarimizni, biz o'zimizni dinimizni izzati uchun jonimizni bera olmaymizmi? Jonimizni fido qila olmaymizmi? Isa alayhissalomni ummatidagi yosh yigit kabi bizlarning yigitlarimiz nima yo'qmi? biz ham inshaalloh mana shunday yigitlardan bo'lishimiz kerak payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar nafsiga qarshi jihad qilgan kishi mujohiddir. Havoi nafsiga bo'ysunib, yana xom xayoli bilan Allohdan umidvor bo'lib yurgan banda ojizdir. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Havoi nafsi yo'lidan yuradigan, nafs quli bo'lgan banda naqadar yomondir. Tamasi yetaklab yuradigan, tamasi quli bo'lgan banda ham naqadar yomondir. Shayton muboh ishlar bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Masalan, davomli uyqu, ortiqcha taom, libosdagi isrof, har xil o'yinlar yoki vaqtni befoyda o'tkazish kabi. Agar shayton insonni bu darajaga olib kira olmasa va banda o'z vaqtini qadrlab solih amallar qilishga intiladigan kishilardan bo'lsa, u holda shayton keyingi darajaga vasvasa qiladi.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 oxirgi davrlarga kelinganda alloh wa ta'ala'nın dinini shariatini yer yuzida tatbiqi mukammal ko'tarildi ismi bor o'zi yo'q holatga kelib bu holatni irtidad ani din dindan qaytishlik murtadlik holat deydi alloh wa taolo mana shunday holatda ham o'z dinini qaytadan tiklashi va bu tiklash yo'lida qanday insonlardan ish olishini alloh wa taolo bayon qilib ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirganlar ey mu'minlar, ey musulmonlar man yartadda minkum an dinihi sizlardan kimki o'z dinidan murtad bo'lib qaytib ketadigan bo'lsa fasavfa yatillahu biqom alloh subhanahu va taolo shunday bir qavmlarni keltiradiki yuhibbuhum va yuhibbunahu ularni alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi va ular ham alloh taoloni yaxshi ko'rishadi biz to'xtalmoqchi bo'lgan oyat mana shu joydan asosiy mavzuyimiz boshlaymiz ummatni murtad holatiga kelgani yoki alloh subhanahu taoloning dini hech bir yerda tatbiq qilinmayotganligi hammamizga ma'lum va bu holatda hozir yer yuzida bir qancha jamoat, bir qancha tashkilot, bir qancha jamoatlar borki, hammasida shu da'vo borki, biz Allohning dinini qoyim qilishlik uchun harakat qilyotgan to'g'ri yo'ldagi odamlarmiz ekan Va bu to'g'rilik va noto'g'rilik bizi qo'limizdagi o'lchov emas. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarda ayni o'sha alloh taoloning dinini oliy qilishlik uchun qaysi yo'l to'g'ri ekanligini bayon qiladiki yuhibbuhum va yuhibbunahu alloh ularni yaxshi ko'radi va ular ham allohni yaxshi ko'rishadi va yuqorida aytib o'tilgan jamoatlar partiyalar hammasi bizmiz o'sha deydi ki bizni alloh yaxshi ko'radi yaxshi ko'rganligidan bizni shu yo'lga yo'lladi va biz ham allohni yaxshi ko'ramizki yaxshi ko'rganimizdan shu vaqtimizni sarflab shu mehnat qilib kecha kunduz shu din uchun umrimiz vaqtimiz molimiz jonimiz sarf qilyapmiz deydi lekin bu balki ixlos bilan gaplayotgan gapdir dinda ixlos bilan mutobaat ya'niki payg'ambar yo'lini to'la to'kis ushlamasa faqatgina qilingan to'g'ri ixlos bilan amal to'g'ri bo'lib qolavermaydi shuning uchun alloh subhanava taolo bularni faqatgina muhabbat bilan ifodalab emas undan keyingi sifatlarni bayon qiladiki azillatin alal mu'minin. Ularning eng birinchi sifatlari mu'min zotiga hokisor bo'lishadi. O'zi aslida dinimizda hokisorlik qabul qilinmaydigan bir sifat. Alloh subhanahu va taolo kufrga nisbatan bo'lgan holatda juda ham ulug' sifatlar bilan sifatlagan. Aizzatin degan, ashidda u degan. Lekin mu'minga kelganda Alloh subhanahu va taolo mana shu hokisorlikni bo'ynimizga qo'yibdi. Agar mu'minga hokisor bo'la olmasak, musulmonni o'zimizdan ko'ra afzal deb bilolmasak kimnidir qaysidir aybi bilan qaysidir nuqsoni bilan qaysi bir xatosi bilan faqat uni bir qora tarafini ko'rib uni iymoni allohga bo'lgan e, mahmud taraflarini ko'rolmaydigan bo'lsak biz birinchi bosqichda birinchi qadamdayoq toyilgan bo'lamiz adillatin alal mu'minin ko'pchilik jamoatlarga o'xshagan mu'minlarga hokisor deganda chiroyli salom berish yoki qo'lni ko'ksimizga qo'yib turib bir kulib qo'yish emas tom ma'noda hokisorlikki undan bo'ladigan ozorlarga sabr qilasiz uni yomon ko'rmaysiz unga tuhmat yoki tosh otmaysiz unga nisbatan bo'ladigan muomalalaringiz ichingizdayu tashingizdayu alloh subhanaa taologa bo'lgan duoyingizda ham uni xayr bilan yod qilasiz orqasidan g'iybatini qilmaysiz uni haqida bir yomon fikrda bo'lmaysiz agar sizni haqingizda yomon fikrda bo'lsa ham uni haqiga duo qilasiz bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizga qolgan sunnat shuning uchun mo'minlarga hokisorlik degani faqat yaxshilik ko'rgan odamlarimiz bilan tabassum qilib jilmayish emas yomonlik ko'rgan odamlarimizga ham yaxshilik qilishni bilishimiz kerak bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga sunnatlari sahobalarda xato o'tmasmidi sahobalarda kamchilik yo'qmidi sahobalarda qilingan e, gunohlar yo'qmidi hammasi bor edi shunaqa bo'lishiga qaramasdan alloh subhanahu taolo rasulini nima dedi fabima rahmatin minallohi linta lahum allohdan bo'lgan bir marhamat bilan siz ularga muloyim bo'ldingiz valau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik agar siz ham toshbag'ir qo'pol bo'lganingizda atrofingizdan tirqirab qochib ketishgan bo'lardi fa'fu anhum agar ular gunoh qilishgan bo'lsa jinoyat qilishgan bo'lsa siz haqingizda yoki din haqida biron xatolikka yo'l qo'yishgan bo'lsa fa'fu anhum siz ularni kechiring. astagfir lahum ularning gunohini siz istig'foringiz bilan yuvib bering. Kir qilgan bo'lsa ular din sahifasini biron gunohi bilan siz yuving uni. astagfir lahum Ha endi bularni gunohini men yuvib qo'ydim. Bo'ldi endi bular ishga yaramaydigan odamlar emas. Va shabirhum fil amr mana shu din ishida ular bilan maslahat qiling dedi. Bu nima degani? Bu o'sha rahmatan lil alamin. butun olamga marhamatlik bo'lgan payg'ambarni ummatimiz u kishidan jihodni o'rgandikmi u kishidan marhamatni ham o'rganishimiz kerak bu biz uchun bir fursatki ulfat bo'lishi kerak qalblar bir birisiga bo'lmasa azillatin alal mu'minin sifatini qo'lga kirita olmaydigan bo'lsak alloh bizdan bu dinini oliy qilishlikda ish olmaydi chunki birinchi shart birinchi sifatga biz yaramay qolyapmiz va shundayki tarozini ikki pallasi adillatin alal mu'minin bo'lmagan odam aizzatin al kafirin bo'la olmaydi. Bizni qancha mu'minlarga hokisonligimiz bo'lsa, Alloh subhanahu taolo kofir oldida o'shancha boshimizni baland qiladi. Biz qancha mu'minlarga qo'pol munosabat, yomon qarash, yomon gumon, yomon bir ahvolga o'tib qoladigan bo'lsa, Alloh taolo bizni kofirlar oldida o'shancha xor qilib qo'yadi. tarozini ikki pallasi adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin hatto alloh subhanahu va taolo dinni qayta tiklashlik jarayonida mu'minlarga hokisorlikni kofirlarga izzatdan oldin aytyapti. Ki ma'nu bo'lmasa bu ham bo'lmaydi. Chunki insonda ikki g'ariza bor. Bir muhabbat, bir adovat. Agar biz muhabbat g'arizamizni halol pok mu'min musulmonlar muhabbati bilan to'g'izib oladigan bo'lsak, keyin buz adovat g'arizamizni Alloh subhanahu va taolo hammasini kofir to'kadi. Lekin agar biz shu bug'iz g'arizamizni, adovat g'arizamizni kurdan oldin musulmonga to'qib qo'yadigan bo'lsak, kofirga balki 50% ham qolib qolmaydi, balki agar butun hammasini shunaqa tutib ko'radigan bo'lsak, kofirlik hech narsamiz qolmaydi. Bizi hamma g'arizamiz mahdud. Ochlik, to'qlik, chanqoqlik, muhabbat, adovat, hamma g'arizamiz mahdud bizi, chegarali. Agar uni hammasini o'z joyiga, halol joylarga qo'ymaydigan bo'lsak, harom o'rinlarga ishlatib qo'yamiz. Shuning uchun bizning qalbimizdagi muhabbat g'arizasi faqat mo'min musulmonga hammasini olib to'kaylikki kufrga ozgina muhabbat qolmasin aizzatin alal kafirin kufrga mana endi izzat bilan turishadi mana bu o'rinda aytib yer yuzidagi jamoatlarni aksari tushib ketadi ha ba'zi jamoatlarni ko'ramiz juda bir birisi orasida bo'lsin boshqa joyda bo'lsin qo'li ko'ksida salomaligida boshqacha chiroyli lekin kufr ro'parasiga kelganda izzat bilan turolmaydi allohni diniga mo'minga xor bo'lishlik bilan butun u hayotda hammaga xor bo'ladigan odam kerak emas Allohning diniga mu'minga xor, lekin kufrga izzat bilan turib beradigan odam kerak. Ana bunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo dinini qayta qiyomida, qayta tiriltirishlik, qayta yer yuziga tatbiq qilishligida, kalimasini oliy qilishligida ana bunday odamlardan ishonadi. Aizzatin alal kafirin. Yujahidun fi sabilillah va la yakhafun lawmatalaim. Aizzatin alal kafirin. yana ham yaxshiroq tafsiri Alloh yo'lida jihad qilishadi. Qur'on Karimda jihad kalimasi kelgan o'rinlarda jang tushuniladi. ijtihod tirishish harakat qilish degan boshqa ma'nolarga ketmaydi yujahiduna fi sabilillah Alloh yo'lida jihad qilishadi va ular malomatchining malomatdan qo'rqishmaydi Alloh yo'lida jihad qilishlik o'zi qancha mashaqqatlik qancha jasorat qancha shijoat talab qilishiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo yujahiduna fi deb unda shijoat yoki xavf qo'rqishlik kalimasini aytmadi lekin mujohidga eng qo'rqinchli narsa malomatchining malomatidir Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo vala yakhafuna lawmata laim malomatchining malomatdan qo'rqishmaydi dedi. Endi ko'rsangiz mu'minlarga xor turib berishlik qancha qiyin, izzat bilan kufrga turishlik qancha vahima, jihad qilishlik qancha mashaqqat, malomatlarni ko'tarishlik qancha bir og'ir narsa bo'lishiga qaramasdan shuncha mashaqqat, mehnatda Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Zalika fadlulloh. Mana shu sifatlarga ega bo'lishlik allohning fazlidir deyapti bu alloh va taolodan bo'lgan bir fazli marhamatligini eslatyapti bu mehnat emas bu aslida tushungan bilgan ishi tabiatini ko'rgan odamga mehnat emas lazzat alloh taolo tomonidan bo'lgan bir fazilat bu zalika fadlulloh bu alloh va taoloning bir fazli marhamatidir yutihi man yasha buni xohlagan bandasiga beradi ya'ni alloh va taolo shu fazli marhamatni dinni qiyom qilishlik, dinni qaytadan tiriltirishlik fazli marhamatini faqat tanlangan bandalarga beradi. Bu degani Allohning fazli kam degani emas. Vallohu vasiun alim. Allohning fazli keng, juda ham keng, karami keng zot. Alim, lekin qatga kimga berishini biladigan zotdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni dini yo'lida vaqtini molini jonini sarflayman deb shu yo'lga chiqqan birodarlarga avvalambor o'zimga shu nasihatimki mana bu oyatni ko'proq e, tafsiriga bo'lsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridagi bir tatbiqiy amaliy bir siratga bo'lsin ko'p murojaat qilaylikki shoyat alloh subhanahu va taolo biz sizdan shu din yo'lida mana shu sifatlarni mukammallashtirib xizmat qilishligimizni nasib etsin subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها Jumadan jumagacha dasturimizni davom ettiramiz. Endi internet ahli ham bahramand bo'layotgan ushbu eshittirishlarimiz haqida kelgan bir maktubga diqqatingizni qaratmoqchi edim. O'zini Ulug'bek deb tanishtirgan birodarimiz shunday yozadi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz mujohid birodarlar va opa singillar butun koinotni va ko'zga ko'rinmas zarrani egasi sizlarni va meni hidoyat yo'liga solgan Alloh subhanahu va taologa hamdu shukronalar va Allohning oxirgi elchisi bo'lmiş payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar bo'lsin mana sizlarni da'vatlaringizni va radio eshitirishlaringizni eshitib rosa ta'sirlanyapman va ko'p ko'p quvonchdaman nega desangiz bu da'vat yo'lidagi qilgan jihodingiz eng kuchli quroldir ya'ni buni ruschasiga aytganda informatsionnaya оружие deydilar eng kuchli qurol xabarlar orqali. Shuning uchun butun dunyoni hozir yahud va nasorolar shu qurol orqali egallab olgan. Va sizlar ham bu qurolni qattiq ushlab va kengaytirayotganlaringizdan katta quvonchdaman. Mana ularning yana bitta xilasi bu ummatga smuta, ummatni ajratish. Qanday deysizmi? Sizlarning safingizda bu narsa topilmaydi va sizlarga bu narsa kulgili ham tuyulishi mumkin. Sizlarni g'amingiz ummatni bir qilish, shariatni o'rnatish, Allohning kalimasini oliy qilish bo'lsa, hozirgi musulmonlarni g'ami ming afsuslar bo'lsinki, mazhab talashishlik bo'lib qolgan. Qayerga qaramang, mazhab talashish seniki emas, meniki to'g'ri, seni mazhabing noto'g'ri yo'l va hokazo. Yanada achinarlisi bu imomlarni mazhab talashishligi, ma'ruzalari mazhab talashishlikdan nariga o'tmaydi. Zero o'zlari bilmasalar ham mal'un bushni madrasasidan chiqqanligi aniq. Yanada achinarlisi bu musulmon musulmonga shu mavzu orqali tortishib bir-biriga yomon qarashligi ming afsuslar bo'lsin. Mana musulmonlarning ertalabdan kechgacha tortishgan narsasi. Mana ularni yahudlarni xilalari va bu xilani amalga oshgani. Mana mujohidlarni ustozi Shayx Abdulvali Qori aka aytganidek, ular biladi, ya'ni yahud va nasorolar Ular biladi o'zlarini kuch-quvvatlarini qayerga sarflashini degan so'zlarida qancha ma'no bor. Aziz birodarlar, sizlardan iltimoski shu mazhab to'g'risida ozgina bo'lsa ham gapirib o'tsangiz. Shoyat sizlarni eshitayotgan musulmonlarga ham ibrat bo'lsa. Bu qilayotgan ishlaringizni Alloh davomli qilsin. O'zi qo'llab-quvvatlasin. va duo qiling. Meni ham sizlarni safingizda bo'lishimni va sizlar bilan birga dushmanga orqamni o'girmay jihad qilishlikni nasib qilsin. Bu ulug' ne'matdan, ulug' rizqdan ayrimasin. Sangardagi birodarlarga, opa singil va onalarga, madrasadagi birodarlarga salom yo'llang. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taolo rozi bo'lsin muxlis birodarlarimizdan va mujohidlarimiz safiga ularni ham salomat yetkazsin. Endi muhim ish qolib, ummatni ilmiy ixtiloflar bilan chalg'itib o'tiradigan imomlarga Alloh taoloning o'zi insof bersin. Ustozimiz Shayx Abdulvali Qora akamiz ham doimo u kishiga savol berilganda birodarlar biz bu minbarda turib ixtilofli masalalarga javob bermaymiz der edilar. Qani edi bugungi imomlar ham o'zlarini ixtilofdan uzoqlashtirsalar, o'zlari uchun ham, islom ummati uchun ham juda katta foyda qilgan bo'lishardi. Ixtilof qilish u yoqda tursin, muhim masalalar qolib, go'yo olam guliston, tinch u omon, musulmonlar ham xuddi xilofatning adolat soyasida yashayotgandek 10-darajadagi masalalarni ko'tarib o'tirishadi. Alloh taolo o'zi hidoyat qilsin. Dasturimiz davom etadi. Navbatni hayotdan foydalanishga qaratamiz. Yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Istamti' bi hayotik. Hayotingdan foydalanib qol. Hidayet cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktur. Hidayet cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktur. ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi ming yil yashasan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله تعالى نكب ذكر قلب oxirat kunini va Alloh taologa ro'baro bo'lishlikni umidvor bo'lgan insonga Allohning rasulida chiroyli namunalar bordir. Bugun biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qudva, qoidur robbani Alloh taolo tarafidan tarbiya qilingan qoid, qomondan sifatida ustoz qilib olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hayoti Alloh robbul alamin tarafidan tarbiyalangan hayotdir. Balki Alloh taolo o'z huzuridan Jibril alayhisalomni yuborib bevosita va bilvosita tarbiya qilgandir. Jibril alayhisalom kunlardan bir kuni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni huzuriga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tizzalarini tizzalariga suyab, Jibril alayhisalom qo'llarini Rasul sallallohu sonlariga qo'yib, "Ya Rasululloh, ya Muhammad, ey Muhammad, islomdan xabar bering." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo shunday tarbiyalagan zotdir. Nima uchun ummati bu kishiga shogird bo'lishligi uchun. Hayotning har bir sohasida, hayotning har bir o'rnida ummatiga ustoz bo'lishligi uchun. Bu kishining shogirdlari bu kishining madrasasidan chiqqan shogirdlarga e'tibor beraylik. Abu Bakr bu kishining birinchi shogirdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Abu Bakr to'g'risida bir necha yerda yod qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning birinchi shogird. Umar ibn al-Xattob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi shogirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umar ibn al-Xattob to'g'risida juda ham ko'plab bashoratlarni, Umar ibn al xattobni haqida ko'plab yo'llanmalarni berib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi shogirdi. Usman Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 3-shogirdi. Usmon roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishi haqida Usmon nima qilsa qilsin qiladigani qilib bo'ldi. Go'yoki bundan keyingi qiladigani bekor, oladigani olib bo'ldi Usmon. Ali radhiyallohu anhu Rasul sallallohu alayhi vasallamning 4-shogirdlari. Ali radhiyallohu anhu haqida ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'plab ummatiga kerak bo'ladigan narsalarni aytdi. Chunki Ali radhiyallohu anhu Rasul sallamni 4-chi shogirdlari va o'zlarini kiyovlari va amakisini o'g'li. Mana bu kishiga biz shogird bo'laylik. Mana bu kishilarda shogirdlariga shogird bo'laylik. Bu kishidan Abu Bakr faqatgina ilm emas, balki hamma narsani o'rgandi. Bu kishidan Umar faqatgina ilm emas, balki hamma hayotni har bir sohasiga tegishli bo'lgan narsani o'rgandi. Usman radhiyallohu anhu. Hattoki Rasul sallallam alayhi Usman radhiyallohu anhu haqida Abu Bakr va Umarda bo'lmagan xususiyatlarni gapirib ketdi. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hujrasida sonlarini, ya'ni tizzadan balatroq o'rinini ochgan holatda o'tirar edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kirdi. Rasul sallam o'z holatini o'zgartirmadi. Umar kirdi radhiyallohu anhu. O'z holatini o'zgartirmadi. Usmon radhiyallohu anhu kirdi. Ochilib turgan tizzalarini, tepasini, sonlarini bir qismini yopib, o'zini o'nglab, chiroyli holatda o'tirib oldi. Oyisha radhiyallohu anha otam kirdi, o'zgarmadingiz. Umar radhiyallohu anhu kirdi, o'zgarmadingiz. Usmon kirdi, oyoqlaringizni bekitib oldingiz. Sababi nima deb so'raganda, qanday osmondagi farishtalar hayo qilgan odamdan men hayo qilmayman dedi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shogirdlari. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu kishilar hamma sohada ergashgan. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ijtimoiy sohada ko'proq ergashaylik. Sababi bizi bundan buyog'i qiladigan ishlarimiz ijtimoiy sohalarda. mujtama sohalarida mujtamoamiz kamolatga yetgan mujtama bo'lsin. Muomalatda bo'lsin. Savdo sotiqda bo'lsin. Ibodatda bo'lsin. Jihodda bo'lsin. Hamma sohada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishligimiz bo'lib ham ijtimoiy sohalarda mo'min bir-biri bilan qilayotgan muomalasi xususida ko'proq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muomalasi juda ham ajoyib muomala bo'lgan. Hattoki yosh bolalar bilan ham ajoyib muomala qilgan. Bularni qalbini egallab bilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi sallamda yosh bolalar bilan bo'lgan muomalasi haqida gap borar ekan, Rasululloh sallallohu alayhi sallam juda ham yosh bolalarni qalbini egallagan, juda ham yosh bolalarni suyib, yaxshi ko'rgan inson bo'lgan. Dahukan, mazihan, kuldiradigan, hazillashadigan bu hazili faqat haq ustida hazillashadigan zot bo'lgan. Anab ibn Malik chumchuqni bolasini o'ynab yurar edi. Chumchuq to'satdan o'lib qoldi. Chumchuqni bolasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Anas ibn Malikni har gal ko'rganda Ya Umayr, ya Aba Umayr ma fa'ala an-Nughayr deb hazlashardi. "Ey, Umayrni otasi chimchiqqa nima bo'ldi? O'lib qopti-ku" deb hazil qilar edi. Bu hazili esa haq ustiga yolg'on aralashmagan hazil bo'lar edi. Ham yosh bolani, go'dakni ko'nglini olishlik ham Alloh taolo buyurgan tarzda hazil qilishlik. Mana bu kishiga ergashligimiz kerak. Bizning mujtamoalarimizda ham hazillar bo'ladi, lekin juda ham nafsoniyatga tegadigan hazillar bo'ladi. Bu hazil g'ulu bo'lgan, ifrot bo'lgan g'uludur. Haddidan oshib ketgan hazildir bu. Bu hazilni albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni albatta qoralagandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hazillariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu kishini hayotida juda ham bir ham ijtimoiy sohada ham kishini qalbini zaft etadigan hazillarni ko'ramiz haq ustida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam gohida yosh bolalar oldidan o'tsa, ular bilan o'ynab, ularga salom berardi. Ansorlarni ziyorat qilsalar, ularni go'daklariga, yosh bolalariga salom berardi va ularni boshlarini silardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jihoddan qaysalar yosh bolalar kutib olardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yosh bolalarni o'z markablariga, otlariga mindirar edi. Mu'ta g'azotidan ashablar qaytdi. Mu'ta g'azoti mashhur g'azot bo'lib, islomda eng katta g'azotlardan hisoblanadi. Rum saltanatiga qarshi musulmonlar jang qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agarchi qatnashmagan bo'lsalar ham bu Mu'ta lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlardan hisoblanadi. Ya'ni go'yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azot, ya'ni ma'raka deb nomlanadi. Shunday muhim, ahamiyatli katta jang bo'lganligi uchun. Mu'ta musulmonlar qaytib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni kutib olishligi uchun chiqdi. Mutag'azotida shahid bo'lgan sahobalarni farzand go'daklari ham chiqdi. Bu narsa otalarini yo'qotganligi juda ham bu yosh bolalarga og'ir keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'daklarni ko'rdida, go'daklarni olinglar, ko'tarib olinglar. Menga Ja'farning o'g'lini beringlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Ja'farni, Ja'far ibn Abi Talibni o'g'illari keltirildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qo'yniga olib ko'tarib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni tahorat olayotgan vaqtlarida Muhammad ibn Rabi' yosh bolacha 5 yoshlik bola oldiga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak og'izlarini chayqamoqchi bo'lib suv olgan edi. Og'izdagi suvni hazil qilib Muhammad ibn Rabi'ni yuzlariga puf deb purkadi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda yosh bolalarga bo'lgan muomalasi yosh bolalarda qanday qalbiga yo'l topishligi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir kuni sahobalardan biri keldi-da, "Ya Rasululloh, menga bir markab bering, safar qilmoqchiman, jihad qilmoqchiman" dedi. Rasul sallallam hazillashib unga "Men seni inshaalloh tuyani bolasiga mindirib yuboraman inshaalloh" dedi. Haligi kishi ajablandida, "Ya Rasululloh, qanday kichkina hayvon ustiga min bo'ladi tuyani bolasiga" dedi. "Qiyin-ku buni minishlik. Kattaroq markab yo'qmi?" dedi. Rasul sallallam tuya bo'taloq tug'adi-ku. Tuya ham yoshligida kichkina bo'lgan-ku, bo'taloq bo'lgan-ku katta bo'lsa ham. deb men mindirib yuboradigan tuya ham seni o'sha onasi tuqqan tuyadir deb hazillashib shunday o'sha kishini ko'ynini ko'tarardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Anas ibn Malikga hazillashib Ya zal uzunayn deb ey ikkita quloqi bor deb xitob qilardi, hazillashib. Fe'lan Anas ibn Malikning ikkita qulog'i bor edi. Ya'ni hazillashligi, mujtamoani bir-biriga ulfat qilishlikda bo'lgan hazillari ham haq ustida bo'lar edi. Mana bu kishiga ergashligimiz kerak. Bir kuni bir ayol o'z eridan shikoyat qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Eringni ko'zida oq bor" dedi. Haligi ayol hayron bo'ldi-da, qo'rqib ketdi-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni erimi ko'r deb o'yladi shekilli, meni erim ko'r bo'lib qoldi shekilli deb hayol qildi. Chunki arablarda bayoq deb oqni aytiladi, arablarda bayoq deb aytilsa, ko'zini oq deb aytilsa, ko'rga kinoya qilinadi. Mana sura Yusufda va biyaddat aynahu min al huzn ay ama. Yusuf alayhisalomni otasi Yaqub Yusuf alayhisalomni hijronidan ko'p yig'lab mahzun bo'lib ko'zlari ko'r bo'lib qolgan. Shuni Alloh taolo va biyaddat aynahu ko'zi ko'r bo'ldi deb oq kalimasini ishlatgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam erining ko'zi oq degan narsadan ayol kishi ko'r ekanligini tushundi. Ayol kishi uyiga erini oldiga qaytdida erini ko'ziga termilib qarardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xabarini berib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni ko'zingizda oq bor, ko'r dedi deb eriga xabar bergandan keyin eri "Ey xotin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam senga yana aytmadimi? Odamni, insonni ko'zini oqi qorasidan ko'proq bo'lishligini." Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi erini ko'zida oq bo'lganligi o'sha tabiiy oqni aytgan edi. Erini ko'zida oq bor. Insonni ko'zida albatta oq va qora modda bo'ladi. Bu Rasululloh sallam o'sha oq moddasini iroda qilib eringni ko'zida oqi bor deb hazillashgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror kishi bilan mazah qilsa, biror kishi bilan hazillashsa, albatta uni kuldirib, uni xursand qilar edi. Umar radhiyallohu anhu bir kuni Rasululloh sallamga g'azablangan holatda keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ya Rasululloh ko'rmaysizmi bu ayollarni ayollar juda ham erlarini boshlariga chiqib olishdi bu Quraysh ayollari. Hijratdan oldin unaqa emas edi. Makka da yurgan paytda unaqa emas edi. Nafaqasini ko'paytirishlikni talab qilib erlarini ustiga minish bo'ldi, ya'ni haddidan oshib ketdi bu ayollar. Bu ansonlardan o'rganib muhojira ayollar ham erlarini juda qiynashyapti nafaqani ko'paytirishlik uchun deb. Agar bu ayollar Makka davrida bo'lganda eslayman, agar bizdan ayollarimiz biror bir narsani oshiqcha so'rab qo'yissa, ko'zlarini ko'kartirardik deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday deb shikoyat qilib turgan payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuldilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Umar roziyallohu anhu birdan qaradida Umar roziyallohu anhu ham Rasulullohni kulayotganligini ko'rib, chehralari ochilib, o'sha g'azabidan tushdi. Rivoyatlarga qaraganda Umar roziyallohu anhu kulganligidan hattoki o'sha oziq tishlari ko'rinib ketdi Rasululloh sollallohu bilan mazahlashib. Mana Habibi Robbul alamin, Qoidur Robbani Alloh taolo tomonidan tarbiya qilingan zotning muomalasi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham shu kishiga to'liq ergashadigan har bir sohada bo'lmasin. Muomalatda, tijorat sohalarida, jangda Umar roziyallohu anhu aytadiki, agar jang qattiqlashib ketadigan bo'lsa, biz Rasululloh bilan himoyalanar edik. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jang sohasida bo'lsin, muomalat sohasida bo'lsin, ijtimoiy sohalarda bo'lsin, bu kishi namuna bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo bizni o'sha kishiga ergashadigan haqiqiy bu kishini shogirdlaridan qilsin. qo'ymaydi ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Alhamdulillah hayotidan unumli foydalanish uchun ko'pgina birodarlar hijrat saflariga otlanmoqdalar. Endi yangi birodarlarimiz bilan tanishishni davom ettirsak. Qadirdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? kimdir taldı, kimdir oldi yuking ko'tarishi bor ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib tov yo'l jihoddadir baraka fazilat turqon shukr qil ketma to'yon qanoatli bo'l qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi bor qadrdoning qayda qoldi assalomu alaykum vaalaykum assalom ismim salmon salmon bu yerga hijrat qilib kelishingizga asosiy sabablardan nima bo'ldi hijrat qilib kelishimizga asosiy sabablardan shu bo'ldiki bu o'zbekistonda yashab yurgan paytimiz dunyomiz ham yetarli edi o'zimizga yetarli oilamizda hamma musulmon edi uyda namoz o'qimaydigan ya'ni iymon keltirmagan inson yo'q edi onam ham otam ham hammasi iymonda edi qur'on va sunnatga amal qilgan holda shu uylandik islomiy to'y qildik shu bo'ldiki akam va men islomiy to'y bo'lib uylangandan keyin yashab turgan yurtimizda fitna ko'tarilib boshladi ular vahobiy mana bunday to'y qiladi bunday qiladi deb fitna ko'tarilib ketdida qishloqqa shundan keyin mahalla ham qo'ymadi smb ham qo'ymadi ya'ni ayollaring nimaga hijob kiyadi nimaga ro'mol kiyadi eshitganmiz ya'ni daislar jannatga kirmaydi deb ya'ni shu sabab keyin shu hijrat masalasi bor edi shundan keyin birodarlar ikki ming o'ndan keyin birodarlarni shu o'zimizni jamoatni birodarlarini qamab boshladi chiqqan chiqib ketdi hijrat qilib kimdir rossiyaga kimdir boshqa joylarga keyin akam ham chiqib ketdi sen sabr qilib tur u yoq bu yoq ko'raylik keyin sen kelasan keyin akam hijrat qilgandan keyin keyin chaqirdi yangam opam ayolimni olib bolalarim bilan hijratga chiqdikda u paytlar jihod deb eshitganmizu lekin unchalik anavimiz yo'q edida xabarimiz jihod masalasida mukammal xabar yo'q edi shuning uchun işte internetdan kompyuterlardan tohir akani ma'ruzasi keyin afzar birodarimizni ma'ruzalarini eshitib bir ikkita birodarlarni ya'ni hibsxonadan opa singillarimizni zo'rlanganlari shu haqida eshitib keyin tohir akamizni bir marzasida ey mo'minlar uyg'oninglar degan marzasida bir odam bir shijoatlanib ketdida keyin shu jihodga ketamiz deb odam niyat qildi allohdan so'radik besh oycha sabr qilib shuyoqda turgan bo'lsak olloh mana yo'limizni ochib mana shu joygacha keldik kelib mana <clears throat> jamoat tartiblarini ko'rdik jamoatni ko'ryapmiz birodarlarni ko'ryapmiz ma'ruzalar hammasini ko'ryapmiz alhamdulillah mana shariat bor ahli ayollarimiz farzandlarimiz ya'ni keyin yana bir ya'ni sizlarni Alloh yo'lida hijrat qilsalaringiz bo'lmasmidi yana mol dunyongiz ota onangiz kasod bo'lib qoladigan tijoratingizdan qo'rqadigan bo'lsangiz Allohning balosini kutib qolavering degan oyatlarni eshitib keyin allohni izni bilan alloh madadi bilan keldik inshaalloh mana shu niyatimiz allohni dinini oliy qilib yana mana shu qur'on va sunnatga amal qilib o'sha holda inshaalloh shahid bo'lishlikni <laughs> allohdan so'raymiz ya'ni hayotimda man o'zbekistonda yurganda shu jamoatda yurganmiz birodarlar barcha shu ilmli birodarlar qancha qancha birodarlarimiz bor edi ochiqlikda yurar edik u payt uncha zulm o'tkazmagan qancha qancha birodarlarimiz qamalib qancha qancha birodarlarimiz hijrat qilib ketgandan keyin ozroq muddatda biz hijrat qilguncha shu o'zbekistonda ma'lum vaqt yashab turdik shungacha ko'p shu ya'ni shu o'zbekiston tomonidan shu qamoqqa olgan shu birodarlarimizni ahli ayollariga ya'ni yordam qilib borib hol ahvol so'rab turdikda ya'ni shunchalik ayanchli ahvolga bo'lib qoldiku u birodarlarni ayollari hatto shu noni yo'qlikka ya'ni kunlik non yeyolmaydigan ahvolga tushib qoldida ya'ni hukumat tomonidan ro'mollarni yechirib tashladi shunchalik ayanchli ahvolda hozir ham shu ahvolda turibdida o'sha e, mazlum bo'layotgan birodarlarimizni ayollari hozir ayanchli ahvolda yotibdi ya'ni men shunda fikrimki ya'ni mana hozir alhamdulillah biz jihod maydoniga keldik mana shariat ahli ayollarimiz inshaalloh mana Allohning dinini oliy qilish ya'ni o'sha birodarlarimizni o'sha zulmdan qutqarish dinga xizmat qilishligi uchun chiqdik shu birodarlarimizdan xabar keldiki hattoki o'sha qamoqxonada namozini hatto shunchalik darajada o'qiyolmayotgan olmayotgan vaqtlarim bo'layotgan ekanda. Shunchalik, shunchalik ruxsat yo'qki, hatto o'sha o'sha joylarga ham yo'qda. Alhamdulillah mana chiqdik. Ya'ni bu bu e, so'rashimdan maqsad Ya'ni bu yerga kelgan birodarlarimiz bor. Ancha-ancha birodarlarimiz shahid bo'lib ketdi. Mana ularda ayollari qoldi. Inshaalloh bizning niyatimiz o'sha opa singillarimiz, onaxonlarimiz inshaalloh mana shu so'zimizni eshitayotgan bo'lsa inshaalloh nasihatim shuki shu kimnidir o'g'li ketgandir kimnidir ukasi ketgandir kimnidir eri ketgandir ya'ni men shu opalarimga singillarimga onaxonlarimga men shuni aytamanki sabrli bo'lsin allohga ko'proq duo qilsin inshaalloh bizlar ham shahid bo'lib ketsak inshaalloh bizlarni ham oilamiz qolar agar qizli bo'lsak inshaalloh nasib qilsa qizlarimiz qolar alhamdulillah ikkita o'g'lim bor inshaalloh allohdan so'rayman mujohid bo'lishini allohni dinini oliy qilib ular inshaalloh yoshligidan shu islom fitratida o'sadi inshaalloh opalarimizga shu maqsad ular sabrli bo'lsin allohdan so'rasin hech g'am chekmasin inshaalloh bu opa singillarimizni hech qachon mana shunday zorlikka qo'ymaymiz inshaalloh hech qachon ular xafa bo'lishmasin bu dunyoda kam yashagan bo'lsa inshaalloh jannatda birga bo'lishlik nasib qilsin alloh subhanava taolo ularning o'g'il qizlarini islom fitratida yana shu ollohni dinini oliy qiladigan farzandlar bo'lishligini Alloh nasib qilsin ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l Muhaciler baxtiyor topib to'g'ri yo'l jihoddadir baraka fazilat turqon shukr qil ketma to'yon qanoatli bo'l sobiq muhojir akalarimizdan birlari Afg'onistonga qilgan jihod safaridan qaytgan edilar Mikrofonimizni u kishiga tutdik. Abbos aka. Bismillahirrohmanirrohim. Birodarlarni hozir ham toliblar o'sha Afg'onistonda o'sha jamoatimiz mujohidlarini jang ustozlari yoki qurollar bo'yicha har xil jang boshqa sohalari bo'yicha ustozlar deb qabul qilar ekan shu sababli jamoatimizdan birodarlardan bir qancha o'sha katta qurollar bo'yicha mutaxassislar ular ya'ni maslakiy deydi maslakiy shu qurol bo'yicha mohir ustozlar ular talab qilgan ekan shu biz borgan joyimiz shojoy mintaqasi alhamdulillah birodarlar bilan o'sha ayrim amaliyotlar ayrim o'tkazdik birodarlar ham o'sha ko'p xursand bo'lib kufrga qarshi haqiqiy zarba bo'ldi alhamdulillah va mana boshqa mintaqalarda e, g'aznida gelan doy cho'ponda o'sha birodarlar bo'lishdi ularni ham o'sha umumiy olib qaraganda amaliyotlari qilgan ishlari ko'p natijali ko'p dushmanga qattiq zarba bo'ldi uni dushman ham o'zi haqiqatda tan oldi ollohni fazli bilan bu albatta g'aznida hatto al qoidadan arab birodarlar bo'lgan va boshqa panjobliklar qurol aslaha o'zlaridan bo'lganligi uchun ularni qabul qilar ekan u yerda ular ham hatto o'sha ko'rdiki bizni birodarlarni mutaxassis ekanligini ayrim janglarda shu mutaxassis birodarlardan maslahat so'rab ayrim qurollarini to'g'rilab berishlik bu ham ollohni fazli bo'lgan amaliyotlar haqida gapirsak keyin yana bir amaliyot o'sha hozir gelanda birodarlar o'sha amerikani chappa degan anosi bor chappasiga kamin qo'yishgan o'sha bu yerda bilol deydi u yerda chamtu bilan laqabi bilan mashhur ansor u yerdagi maoz va xolid degan mintaqa mujohidlari o'sha yerda minyor bittasi qo'mondon u uchalasi shular birgalikda amaliyot qilgan bu ham dahshatli amaliyot bo'lgan bu to'rt yil oldin jamshid degan qo'mondon bor edi shu amaliyotni qilgan edi unda ham shu yordam bergan bizni turk birodarlar echkiga salmon abdulloh xo'ja degan abdulloh degan turk birodarlar minasini yasab bergan shu chapaga kamen qo'ygan ya'ni shu telefon orqali bir joyda minalashtirib kechasi chapani kutib olib amaliyot qilgan u ham o'sha afg'onistonda anchadan beri bo'lmagan keyin chapaga qarshi qilingan ish bo'lib kufrga amerikaga qattiq zarba berilgan shu amaliyot bilan ular ham qattiq dahshatga tushib o'shandan keyin bir yarim oydan keyin jamshidni har qanaqa holatda qidirib doim qidirib yurgan lekin undan keyin qattiq qidirib hatto shahid qildi bir yarim oydan keyin mana shu birodarlar ham gelanda bu chamtula bilollar qilgan amaliyotida ham ularni keyin o'shandan keyin amaliyotdan keyin ertasi kuni katta chapa tashlab turib o'n beshta o'sha yerdagi mujohidlarni shahid qildi keyin bularni shu uchta birodarni rasmini ko'tarib hatto uyma uy har chapa tashlaganda amerikanslar qidirgan bularni rasmi bilan hatto rasmini olishga muvaffaq bo'lgan lekin ollohni taqdiri ekan bitta birodar shu amaoz degan ansor shahid bo'ldi u yerda shu bilol bilan birga ish qiladigan xolid degan birodar hayitni uyiga borganda uyiga chapa tashlab uyidan olib otasi bilan birga ushlab ketdi bilol bu yerga keldi alhamdulillah shunaqa chiroyli amaliyotlar bo'lgan keyin yana bir bizda oxirgi bir amaliyotimiz bor edi birodarlar bilan qilgan maos turk birodar bilan birga bordik o'shanda bizni juda xursand bo'lib kutib olishdi va o'sha borganimizda bir amaliyot tartib qilishdi o'sha ulusvol deydi markaziga o'sha ulusvol markaziga katta qurollardan to'p yetmish besh to'p sakson ikki to'rtta grantomyot to'rtta piko shunaqa qurollar bilan ularni haqiqatda o'sha zobil bo'yicha eng chiroyli amaliyot qiladigan eng yaxshi eng aniq amaliyot qiladigan guruh hisoblanadi ular har joyda qayerda qayer zaiflik qilsa qaysi viloyat birodarlar ham biladi o'sha viloyatga ularni tashlar ekan shu shamziyga ham ularni shamziy ulusvoliga ham shuning uchun tashlagan ekan shu o'sha yerda susayib ketganligi uchun mujohidlar ular ko'p kuchli amaliyotlar qilgan biz borishimizdan oldin ham o'sha yerda amniya qo'mondonini minaga tushirib o'ldirgan keyin ancha talofat qilgan amerikanislar oshkor yurar ekan amerikanislar ham ko'p urganligidan amerikanislar bir oy oldin ro'zadan oldin chiqib ketib askar o'rniga tashlagan ekan shu ulusvorlikka bizni o'sha amaliyot tashkil qildi mooz birodar to'p sakson ikki qurolini ishlatdi o'sha ulusvorlikka besh yuz metr yaqin qolgungacha borib shu tepasidan do'nglikdan amaliyot qilindi shu amaliyot juda chiroyli chiqqan o'sha to'p sakson ikki hadaf aniq urganligidan o'sha boshqa qurollar ham ishlatildi endi ollohni fazli bilan o'sha ulusvolni kattasi o'sha jangda o'lgan halqani ochgan o'sha bir uxlayotgan bo'lgan uyda jang amaliyoti ham saharlikdan keyin bomdoddan keyinga tayinlanganligi juda chiroyli chiqqan o'sha ular uxlayotgan g'aflat paytida urilgan ollohni izni bilan katta talofat berilgan o'shandan keyin rosa ko'p o'lgan deb xalq ham aytishdi hamma xalq xursand mujohidlar ham xursand allohni fazli bilan Ni'matulloh birodarimiz ham yangi bir nima tarjima qilgan ekan. Qaysi mavzudaligini birgalikda tinglaymiz. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun kufr qo'lida turgan asir birodarlarimiz haqida tayyorlaganmiz. Ushbu video film Amerika harbiylarining Guantanamoda asirlarga qilayotgan muomalalari haqida bo'lib, bunda bizning mu'min birodarlarimiz sabr matonat bilan turganlari tan olinadi. Christopher Arendt so'zlaridan Bu sodda Amerika xalqi hali ham demokratiya, oxir oqibat tinchlik va totuvlikni olib keladi deb xom xayol qilayotganlarni ko'rishingiz mumkin. Endi so'zni Guantanamo qamoqxonasida xizmat qilgan Christopher Arendtga beramiz. The excessive physical force used by a lot of the soldiers and interrogation techniques that were you know really Asirlarga Amerika harbiylari tomonidan qo'llanilayotgan jismoniy ta'ziq va tergovlarning ko'rinishi haqiqatan juda jirkanch edi. To'g'risi, Guantanamoga kelishimdan oldin shu yerda asirlar osib qo'yilgan va elektr toklari asirlarga ulab qo'yilgan deb o'ylagan edim. Lekin bu yerdagi qiynoqlar men o'ylagandek emas ekan. Nima bo'lganda ham har qanday qiynoq asirlar uchun og'ir keladi. Asirlarni qiynash menimcha bu ahmoqlik. Chunki faqat qamoqxonada bo'lishning o'zi bir qiynoq. Misol uchun, Jarulloh degan shaxs Guantanamoda 6 yil va 8 oy bo'ldi. Muazzam nomli asir 3 yil qamoqda bo'lgan. Bu juda ko'p vaqt. Oilasidan ayriliqda bo'lib, ularni yillar uh, ko'rmasdan kichik bir katakda kun kechirish fikris qilish, asirlarning urf-odatlarini va dinlarini tushunmaydigan johil qamoqxona nazoratchilariga ishing tushishi, shularning o'zi yetarlik azob deb o'ylayman. Bundan boshqa ishlar azob ustiga azob. O'sha jismoniy xorlashlar bo'lsin, tergov usullari bo'lsin, bular hammasi qo'shimcha. I highly doubted that any of them were guilty of anything. I knew that for sure there was a there was a huge population of people there that weren't guilty of anything. u yerdagi asirlarning bir aybi borligidan men qattiq shubhalanaman guantanamadagi ko'p asirlarning aybi borligiga ishonmayman armiyadan ketganimdan keyin men urushga qarshi ish olib borayotgan tashkilot bilan bog'landim Biz Vashingtonga bordik. Biz oshkori guvohlar oldida Iroq, Afg'oniston va Guantanamadagi tartib va boshimizdan o'tkazgan voqealar bo'yicha o'z guvohliklarimizni so'zlab berdik. Bizning talabimiz oddiy. Tutqinda ushlab turish qonunlarini qaytib ko'rib chiqib, asirlarni ayblovsiz ushlab turishni yo'qotish. Bu yerdagi asirlar men hech qachon sabr qila olmaydigan narsalarga mustahkam turishardi. Ular o'zlarini qurbon qilayotgan narsalari odamni ajablantirardi. Men bundan juda ta'sirlandim. Bu menga hayotda nima muhim ekanligini o'rgatdi. Uh, Agar biz asl muammo uh, bo'lgan tutqinlik qiynoq uslublari, qonunlarimizdagi qing'irliklar, dunyoning har yerdagi asirlar ayblovsiz ushlab turishiga e'tibor qaratmasdan faqat Guantanamo qamoqxonasini berkitishlik bilan ish tugaydi deb o'ylasak xato qilamiz. Bu bilan biz bu asirlarga xiyonat qilgan bo'lamiz va biz ularni yordamsiz qoldirgan bo'lamiz. Biz bu mamlakatlarga demokratiya va adolat olib kelamiz deb va'da qilgandik. Har holda Iroqqa shu sabab bilan kirgandik. Demokratiya qonun qoidalar bilan ishlaydi. Shuning uchun agar biz noqonuniy ishlaydigan bo'lsak va ular bilan bir qonun asosida ishlamasak, biz butun dunyoga kazzob ekanligimizni ko'rsatgan bo'lamiz. deya so'zini yakunlaydi Christopher Arend. Aslida bu kofir davlatlarning Jeneva kelishuviga ko'ra, har qanday urushda yoki boshqa sabablarga ko'ra qo'lga tushgan asirlar to'rtta savolga javob berishlari kerak. Ismi, familiyasi, lavozimi, millati va pasport nomeri. Bu 4 savolga javob berish uchungina yillar davomida qamalib qolmoqdalar. Bu kofir, bu kofirlarning qonunlari hozirda mu'min musulmonlarga ishlamaydigan bo'lib qolgan. Ular hozirda mu'min musulmonlarni noqonuniy jangchi nomi ostida xohlagancha xorlashga hujjat qilib olganlar. Bugun islom ummatining ichida achinarlik holatni ko'rish mumkin. Ko'rib turganingizdek, Hatto bu kofirlarning o'zlari ham musulmonni aybi yo'q demoqda. Lekin hozir tinglovchilar ichida nima uchun aybi yo'q ekan? Axir u jihad qilgan-ku deb o'yladiganlar topilishi shubhasiz. Chunki kofirlar o'zlari qilayotgan zulmlarni go'yo qonuniy sanab, Alloh va rasuli buyurgan amallarni esa noqonuniy deya talqin qilib, musulmonlarni aybdor his qildiradigan qilib qo'yishgan. Natijada dindagi farz yoki sunnat amallarini bajarishdan hijolat bo'ladigan holat vujudga kelgan. Allohim, bu islom ummatini bunday xorlikdan chiqarishga o'zing yordam ber deb duo qilamiz. Demak, kofirlar shunday deyayotgan bo'lsa, biz Jundulloh arxiviga murojaat qilib, Guantanamadan ozod bo'lgan mujohid birodar Hofiz Nurullohning qamoqxona qissalariga quloq solaylik. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar Sen yazmasan yazarlar seni الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون va tahqiq mu'minlar bir-birlari bilan birodardirlar. Sulh tashlayli o'z birodarlaringiz o'rtasiga Allohdan taqvo qiling, toyki ya rahm qilinsin. Aziz mujohid, muhojir va ansor birodarlar, hech shak emaski Alloh subhanahu va taolo hammamizni birodar qilib o'zini kitobida xabar bergan. Ko'p zamonlar bo'ldi sizlar bilan suhbat qilishmayanuz. Men muxtasaran ba'zi bir suhbatdan aytib o'taman, ichidan shuni nima qilib olinglar. Mahbasda birinchi bularni eng qattiq etatgan harakatlari qavmiy va lisoniy va mantiqa hisoblarida tafriq va najot tashlash kofirlarniki va ikkinchi mazhabiy masalalarda tafriqa va najot tashlashlarga Men taajjub bo'lib qoldim. Bizlardan so'rar edi, qaysi qavmdan siz va Afg'onistonni? Biz o'zbekdan biz, ay o'zbeklar ko'p mazlum bo'lib qolgan deya, bu pashtun qavmlar sizlarga zolim qilib yuribdi, zulm qilib yuribdi. Agar pashtun qam birodarlarimiz bilan suhbat qilganda kimlar sizlar? Biz pashtun biz deganimizda Afg'oniston pashtunniki deya asli sizlarning davlatingiz bo'ladi bu O'zbekiston, Turkmaniston deyilmayapti, bu Afg'oniston deyilibdi. Ularni biz ustida ko'taraylik. va bir ozgina shiyalar bor edi shiyalarga aytaydiki agar sunnilarni qo'ldan bir lahza agar fursat kelsa sizlarni bir lahza hayot qo'ymaydi bular deyilgan gapni shiyalarga aytaydi va mazohib to'g'rilarida ham shunga o'xshash gaplarni aytuv ko'p qattiq ixtilofotlar tashlab borardi toza musulmon bo'lgan birodarlarimizdan ba'zilari aytaydiki shu mahbasdan 2 yil yo 1 yil oldinroq musulmon bo'lganlar aytaydiki kofirlar tarafdan muassasalar tuzalgan Yahudi nasorolardan bularni maoshlari va million million dollar jam bo'ladi. Faqat bularni vazifalari shuki musulmonlarning o'rtasiga ixtilof tashlash, jamoatlarni o'rtasini tarqatish, jamoatlarni ikki bo'lish va qavmlarni ikki bo'lish va mazohiblarni o'rtasiga ixtilof tashlash faqat shularning vazifalari ana shundaqa. Ular uzoqdan to'xtab ayta olmaydi, to bizni ichimizga kirmaguncha yo toki bizni ichimizga o'zlarini ishitatgan odamlarini kirgizmayinga qadar birodarlar. Birinchi biz Mahbastarida oldin unda bir ko'p bola ittifoq, ittihod bo'lmadik. Ozmozchi qavmiy yo lisoniy yo mazhabiy ixtiloflar bilan bir nima mashg'ul bo'lib qoldik. Shu sabablar bilan bizga qattiq zulmlar bo'lib bordi. Shundoq zulmlar ki Qandahorni aeroportda Amerikalar bizni ustimizga nima bo'lib o'tirgan? Payroq bo'lib va ularning ustiga urdiy milliyda Afg'oniston o'z askari payro bo'lib o'tirgan. Soqqollari ham bor ba'zilarini. Va shundaqa muomala qilidiki, misliga bir hayvon bilan ham buncha muomala qilishilmaydi. Ko'p qattiq muomala qilib bor edi. Hatto shu ixtilof bo'lgan masala o'z shu darajaga yetdiki, shu darajaga yetdiki, Qur'oni Karimni quyuv ustiga bavl etilganini kofirlarni kim ko'rib qoldik Qur'oni Karimni quyi turib, kofirlar ustiga bavl etishgan holatni ko'rib qoldik Har bir kelib urgan pilla payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni so'kuv va din islomni so'kuv va musulmonlarni so'kuv tillav bizni urardi uratgan pilla shunda o'zini so'kmaydi o'zini tillamaydi faqat payg'ambar o'zi tillaydi nima bo'ldi bizni shu noittifoqli nifoq shiqoqlarimiz mana shundaqa katta bir musibatlarni ustiga olib keldi va undan so'ra birodarlar hammasi ittifoq ittihod bo'lib bitta amir boshladilar bir amir qildilar banomi shokir landaniy o'zi suudidan bo'ladi landonda yashayekan shu mujohidlarni bittalaridan o'zi olimi ham birodarimiz amir bo'lgandan so'ra guantanamaga borganimizdan so'ra tartib tashladi mukammal bir og'iz bir til bo'ldi shu yerda taqriban 46 mamlakatdan mujohidlar shu yerda bandalar bor edi hammasi bir amirni boshlig'i bilan ish etdi bular agar non yemang desa 300-400 nafar birdan non yemaydi zo'f qilib 2 kun 3 kunni ichida birdan yiqilib qoladi hammasi amerikaliklar qo'rquv mana bular o'zini o'ldirotdi mana endi bular doktor topilmay qoladi bizlar serum o'tkaruv kasalxonalarga olib borib qancha takliflar ko'raydiki hatto ular rozi bo'ldiki biz nima tilasak bizga barobar qilishlikni nonmi kampalmi yo masalan kiyimmi yo boshqa bir qur'on mushkulotlarida mukammal ular qo'l tortish bizlar bilan ular sulh etishlikka harakat qildi bandixonani ichida va bu ittifoqlikni sababi edi va undan boshqa birodarlar borganida guantanamida osta osta g'urilov ta'zib bo'lib yoratuvdi shu ittifoq ittihodlik g'urilishlikdan ham birodarlarni qaytarib qo'ydi chunki har holatda biz kofirga hech vaqt g'olib bo'lolmaymiz toki jamoat turmaguncha jamoat tuzatolmaymiz toki bitta amir qilmaguncha amir tuzatolmaymiz toki shu amirga mukammal biz itoat qilmaguncha 100% qilib Alloh va Rasulini buyurgana qadar birodarlar va undan boshqa ba'zi bir holatlarki yo ular bizlarga kitob tavzi qiladi yo Qur'on tavzi qiladi yo boshqa ba'zi bir kitoblar tavzi qiladi bularni eshitgansizlar mana bundaqa kitoblar tavzi qilardi bularni uni uchun emaski ular dinga do'st bo'lsa yo dinni yaxshi ko'rganlik uchun bizga kitoblar yo diniy kitoblar tarqatgan bo'lsa, balki ular bizlarning ilmimizni va qancha fahmimiz borligini va qancha necha tillarni bizni bilishligimiz uchun bizlarga kitob tavzi qilib, shu yildan bular bilib qolar edi. Va yana ham kofirlarni beimonlik borasida gaplasam, qo'luz va oyog'iz mukammal zanjir zavlona tahqiqqa olib borib kelgan holatda ikki kishi ikki tarafimizdan shundoq tutuv, shundoq titragan holatda, varxatoli holatda bular olib borib olib kelidi Shundoqqa yuziga qarab borar edi Qadam qo'y, shuncha qo'rqiydi ba'zi bir birodarlar bularni qo'rqizlik uchun ha deb qo'yganda var xato bo'lib, amerikalar baqirolani shu ko'rib qoldi-da shunday. Hech bir qo'l tiyani yo'q unga, faqat bir banda uni qo'rqizish uchun og'zidan bir ha degan so'z chiqib ketsa qo'rqib qoldi. Mukammal shudan baqirib chaqiradi. Kunlardan bir kun bir g'arib bir arriqgina bir banda, bir arriqgina banda endi bir kunlardagi qissa ham bo'lsin, bitta amerikani qo'lini ushlab olibdi. Bu amerikani kattalik tugacha bor buni, tugacha. U bir arriqgina shu mahkam ushlabdi shu yeshikni teshikni ichidan buni shu qo'lini siltaylab tortib yotibdi bu amerikoyi yuzi oppoq bo'lib ketgan bundan qo'lini tortib ololmasdan baqirib buyonki askarlarni chaqiradi tez kelinglar bu qo'limni tortadi inglizlar ular chaqiradi o'zini tortib ololay majoli qolmagan shundada shu yuzi ko'zi qip qizil bo'lib oppoq bo'lib qoldi shuni bu esa qo'lini silkib yotibdi boshqa birodarlar allohu akbar deb takbir aytyaptilar bir mal besh olti askar kelib zo'rdan shu bandani qo'ldan amerikani qo'lini bu yoqqa tortib oldi ya'ni. Pavran Amerika yiqildi shu Darrav yiqildi, zo'f qilib qoldi, o'zidan ketdi. Bir shuncha bir amaliyat. O'zidan ketdi. Sonra doktorlar kelib buni pishorini ko'rib, o'rini ko'rib, bo'rini ko'rib, aloq qilib buni bir andoza serum merum o'tkazib olib ketdilar. Ya'ni g'ayrat degan narsa qat'an yo'q. Ya'ni birodarlarning ichida shunda birodarlarni ko'rganman, kuni bir askar bilan yaqalashadi. Kunya askarlarni uradilar. Boshlarini urib yoradilar. Hech qo'rqmoq qat'an degan narsa yo'q. Birta oxirgi suhbatimda Shuni aytib bermoqchimanki, bir birodar o'zini istixora qilib birodarlar bilan mashvara olib aytdi, men azimat ixtiyor qilaman, birodarlar haqoiqlarni aytaman. Amerikaliklar toki bular bir isloh bo'lsin deb. O'zi haqoiqlarni mukammal bo'laya aytuv va men o'zim Al-Qoida man Usama odami man, lekin chiqsam sandan kallangni kesib boshlayman, to Jo'rbushga borguncha deb mahkamalarcha boranda shu gapini aytdi. Hech qo'rqiq yo'q. Eshitgansizlar bunda ta'ziblar bo'ldi, yo mushkilotlar bo'ldi. Alhamdulillah bu mushkilotlar bizni mukammal ma'naviyatingizni ko'targan va birodarlarning ma'naviyati hech bir nuqson bo'lmagan. Alhamdulillah hamisha dars bo'lib turgan va hamisha ittifoq ittihodli bo'lib turgan har tildan, har qomdan, har mintaqadan birodarlar bor, faqatki bir ona tug'ilgan birodardan ham ko'ra ko'proq mehr muhabbat bir-biriga qilishaydi. Shundaqa nimalar e'tibor edilar. Mana shunday ahvollar ediki, men vaqtlaringizni bugun xushollik kunim ko'p bo'la olmay, jazakumullohu xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qissa qahramonimizdan zanjirni sindiraman degan pashtucha nashida ham bor ekan. Shoyat radiomizni tinglayotgan yaqin atrofdagi qamoqxonalardagi ansor asir birodarlarimiz ham xursand bo'lsalar. بالمنور غليدي وسيزي غالم يا واندازه او د ترانه چې مخکې د طالبان په حکومت په زمانه کې د رادیو کابل استیشن لا کله تاسو اوریدلې وي بیا به ګونتنامو کوم یاد کړه دشمن دفا که خوری د اسلام بماتوم ملت ابراهیم ی معبودم بماتوم دشمن دفا که خوری د اسلام بماتوم ملت ابراهیم ی معبودم بماتوم ملت ابراهیم ی معبودم بماتوم دا ماهرا و تورا دا ایمان چرا سردا تکبیر دا بری چغا دا سبحان چرا سردا اولچک و زولنو سر زندم بماتم ملت ابراهیم یما بتم بماتم قل شكو سولانو سرزم دم بماتوم ملة إبراهيم يما بوتم بماتوم دشمن دفاك خوري دا إسلام بماتوم ملة إبراهيم يما بوتم بماتوم ملة إبراهيم يما بوتم بماتوم تكبير می زمزم کړی د سلور کونج مشرق نتر مغرب بوري دتول آسياكي تكبير کې زمزم می زمزمه کړی د مشرق نتر مغرب بوري دتول ټول آسیا کې موسى يمارغني فرعون ينبا ماتهم ملة إبراهيم يما بتنبا ماتهم موسى يمرغني فرعون ينبا ما توم ملة إبراهيم يما بوتم بما توم دشمن دفاك خوري دا إسلام بما توم ملة إبراهيم يما بوتم بما توم ملة إبراهيم يما بوتم بما توم دهريو كمرتو بد مرغضا لمانو قيامتا من كرشود الله دشمنانو دهريو كمنستو بتمر غضادي مالو قيامتا منكر شود الله دشمنانو هر مكر وهر فريبة وهر قمان توم ملة إبراهيم يما بما توم هر مكر وهر فريبة وهر قمان توم ملة إبراهيم يما بما توم دشمن دفاک خوری د افغان بماتم ملت ابراهیم یما بوتم بماتم ملت ابراهیم یما بوتان بماتم ahdiga vafo qilganlar rukunimiz davom etadi. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, rijollarni ko'rdik. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, fidoyilarni ko'rdik. takbir allohu akbar ahdiga vafo qilganlar من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Alloh subhanahu va taolaga hamd va sanolar bo'lsin-ki, turli qavm va millatlardan iborat bo'lgan jamoatimiz safidan mehribon Robbimiz o'z hikmati ila ba'zi birodarlarimizni o'z huzuriga tanlab olmoqda. Oldingi sonda biz tojik tilida so'zlovchi shahidlar ahdini tinglagan edik. Bu safar har xil tillardagi bay'atlar bilan tanishamiz. Amir boshla bizni jangga, yurak tafti bosilsin. Dardlar silmas ushbu tanga, zolim dorga osilsin. Amir boshla bizni jangga. Shahid Abdul Karim. Bismillahirrohmanirrohim. Хвала Аллаху, Господу миру, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Даю присягу, даю баят миру, баят миру, в том, что буду жить по Корану и Сунне пророка Мухаммада, салям. Буду подчиняться ему в том, что касается Корана и Сунни пророка Мухаммада, салям. Жить, жить по нему, стараться и умереть, иншаллах, шахидом. Хочу, чтобы слово Аллаха возвысилось чтобы мы поднялись мусульмане, чтобы жили по Корану и Суне, чтобы нас не унижали, чтобы мы достигли довольства Аллаха и были его искренним, праведным, благочестивым, богобоязным рабами. И даю боят в подчинение миру в том, что касается шариата, в том, что касается в Корана и Сунни пророка Мухаммада быть ему верным. Шахид Абу Бакр Аллах Таала бу не'matini bergan ekan, ko'p shukr alloh taoloni guvoh qilib aytaman rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hurmati qur'on hurmati inshaalloh alloh qodir qilguncha itoatdamiz va bay'at beraman inshaalloh qur'oni ı rasululloh Rasulullah sallallahu aleyhi sallamın inshaalloh yer yuziga hokim qilamiz shahid ibrohim я нижайший раб аллаха ибрахим даю баят этому амиру в том то что я буду по мере своих сил и возможностей Э, подчиняться ему в том, то, что не противоречит э, Корану и Суне и шариату нашего Аллаха. И постараюсь э, до последних сил своих выполнить свой долг и свой завет перед Аллахом, который я заключил с ним. И буду подчиняться во всем том, что, что касается того шариата Аллаха. И буду сражаться до тех пор, с неверными, шайтанами и с прочей нечистью, которые э, являются врагами Аллаха, до тех пор, пока религия полностью не будет принадлежать нашему Господину и нашему хозяину Аллаху, кроме которого нету больше божества. Шахид Джафар. Алхамдулилля. Мен haq yo'lini ko'rsatishdi men yurtimizda gunohlarga ko'pdan tiyinolmaganman chunki aqidam yaxshi bo'lmagan mana alhamdulillah abuzar aka aqida darsi bo'lsin fiqh darsi bo'lsin ancha o'zimga yarasha aqida fiqhimni to'g'irlab oldim alloh subhana taolo menga shu haq yo'lni ko'rsatdi endi men sizga va'da beramanki toki gunoh ishga nasihatga bermas ekansiz so'nggi qonim qolgunicha mana shu ushbu kechani va'da beramanki kufrni yo'q qilishga yasha aqidat ya o'rnatamiz inshaalloh takbir Allohu akbar zolim dorga osilsin amir boshla bizni jangga yurak tafti bosilsin dardlar sig'mas ushbu tanga zolim dorga silsin jahonda nima gap qisqa satrlarda xabarlarni mujohidlarimiz qilgan yangiliklardan boshlaymiz. Pokiston kecha birodarlarimiz Janubiy Vaziristonning Lada mintaqasida Pokistonning murtad askarlarining tanklari turgan joyga puxta rejalangan amaliyot o'tkazishgan. Yengil va og'ir qurollardan foydalanilgan. Bu amaliyotda murtadlar yaxshigina talofat ko'rishgan. O'tgan haftada xuddi shu Lada mintaqasida murtad askarlar mujohidlar joylariga yurish qilganlar. Ansor va muhojir mujohidlari dushmanga qarshi mustahkam turib, dushmanni kelgan joyga qaytarishga muvaffaq bo'lishgan. Karachi shahrida katta tekstil fabrikasiga o't ketdi. 300 kishi olov ichida yonib ketgan. Lahor shahrida ham yana bir fabrika yonib kul bo'lgan. 35 kishi o'lgan. Pokistonning Baluchiston viloyatiga sel kelgan. oltita rayon suv tagida qolgan. Dehqonchilik yerlariga talofat yetgan. Ko'plab odamlar bedarak yo'qolgan. O'nlab murtad askarlar suv tagida qolib ketgan. Ularni suv ostidan qidirib topish uchun hukumat bir necha vertolyotlarni ishga solgan. 20 million aholisi bo'lgan va Pokistonning ishlab chiqarish markazi hisoblanmish Karachi shahrida taxminlarga ko'ra otishmadan kuniga 6 kishi o'lmoqda. Shaharda tartibsizlik va zulmlar kuchayib ketgan. Hukumatning turli partiyalari hamda sanoat korxonalarining boylari o'z manfaatlarini ko'zlab tuzgan har xil turdagi jinoiy to'dalari odamlar o'limiga sabab bo'lmoqda. O'tgan xabarlarimizda 12 yoshlik nasroniy qiz Qur'onni yoqib unga behurmatlik qilgani va Pokiston qozilari unga nisbatan o'lim jazosini qo'llamoqchi bo'lganliklari haqida xabar bergan edik. Mana shu qiz 12 yoshlik emas, balki katta yoshdagi ayol bo'lib chiqdi. Pokiston qozilarining kofir do'stlari u xotinni qo'yib yuborishlikni talab qilganliklari sabab xos vertolyot yordamida xavfsiz joyga oila a'zolari yoniga eltib qo'yilgan. Pokistonda qonun ijro qilinmadi va qilinmaydi ham. Yana bir badbaxt Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan. Alhamdulillah, ummatning g'ayratli rijollari qasos tariqasida Libiyadagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasiga hujum qilib, elchi va uning 3 yordamchisini o'ldirishgan. Yaman Yamandagi Abyan va Shabba mintaqalarida joylashgan mujohidlar o'zlarining Suriyada jihod olib borayotgan do'stlariga yordam uchun xos mujohid guruhlarini jo'natishgan. Yaman poytaxti Sanada Daylami nomidagi havo kuchlarining katta ofitseri mujohidlar tomonidan o'ldirilgan. Vatikan Nasoralar otasi hisoblanmish Rim papasi Lubnandagi nasoralar ziyoratiga kelmoqchi. Va bu bilan musulmonlar ishiga o'z burnini tiqib, Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish uchun muzokara o'tkazishlikka da'vat etmoqda. Mali Malidagi murtad askarlar 16 ta islom da'vatchilarini otib o'ldirishgan. Da'vatchilar Mavritaniya, Pokiston va Mali fuqarolari bo'lgan. Otib o'ldirilgan da'vatchilarning qurollari bo'lmagan, ammo hukumat da'vosiga ko'ra ularning mujohidlarga o'xshagan uzun saqollari bo'lganligi sabab otib yuborilgan. Mali murtadlari Yevropa kofirlari bilan birgalikda Malining shimoliy qismini qo'lga olgan mujohidlarga qarshi katta jang uyushtirishni maqsad qilgan. Bunga javoban Ansoruddin nomli mujohidlar jamoasi Agar kofirlar bunda xom xayollardan to'xtashmasa, Mali poytaxti Bamakani 24 soat ichida qo'lga olishlik bilan tahdid qilishgan. Samali, Samalida hukumat markazlariga mujohidlar tomonidan 3 ta fidoiy amaliyoti bo'lib o'tgan. Suriya Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh mintaqasiga Amerika Qo'shma Shtatlari o'z josus va munofiqlarini jo'natgan. Bundan asosiy maqsad Bashar Asad hukumatiga qarshi ko'tarilgan xaloyiqni mujohidlardan ajratib olib, o'zlarining qo'shtirnoq ichidagi erkinlik, ya'ni demokratiya o'rnatish va mujohidlarga qarshi kuch to'plashga urinishidir. Suriya mujohidlarning qo'li baland kelganiga chiday olmagan Asad hukumatı xalq zid joylashgan mintaqalarni to'plar va havo kuchlari bilan bombardimon qilgan. 250 mingga yaqin aholi o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Kanada Kanada hukumatı Eron hukumatı bilan aloqani uzgan va Eron jahon tinchligi va xavfsizligi tahdid solmoqda deb ta'kidlagan. Eron esa Kanadani yahud sionistlari ta'siriga tushib qolgan deb ayblamoqda. Turkiya Turkiyaning O'rta Yer dengizi sohillari bo'ylab qochoq yo'llar bilan Yevropa mamlakatlariga hijratga otlangan muhojirlarning kemasi to'nkarilib ketgan. 60 dan ortiq kishilar cho'kib o'lgan. Cho'kkanlar asosan ayol va yosh bolalardan iborat. Falastin hukumat tepasida turgan Hamas guruhi qo'lga olingan mujohidlarni qiynash maqsadida Misr hukumatiga kelgan qo'shtirnoq ichidagi Ikhwanul Musliminga topshirmoqda. Tinglovchilarning xabarlari bo'lsa kerak, demokratik yo'l bilan hukumatni egallagan Hamas yahudiylarning yaqin do'sti bo'lib kelmoqda. Iroq. Iroqning 10 ta shahri Abu Ghraib, Baquba, Basra, Kirkuk, Mosul, Nosuriya, Samarra, Taji, Talafar va Tuz Xarmata shaharlarida mujohidlar harbiy amaliyotlar o'tkazishgan. Bu amaliyotlarda 92 murtad yo'q qilingan. Ushbu xabarlar bilan Jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا